บุ๊กทูแปดสิบสองอดีตการสอง passado dois แล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหม tiveste de chamar uma ambulância แล้วคุณต้องเรียกหมอไหม Tiveste de chamar o médico? Tiveste de chamar a polícia? Você tem o número de telefone? Ainda agora o tinha. Você tem o endereço? Ainda agora o tinha. คุณมีแผนที่เมืองไหมคะ Você tem o um mapa? Ainda agora o tinha. เขามาตรงเวลาไหม เขามาตรงเวลาไม่ได้ค่ะ Ele foi pontual? Ele não conseguia chegar a horas. เขาหาทางพบไหม เขาหาทางไม่พบค่ะ Ele achou o caminho. Ele não conseguia achar o caminho. เขาเข้าใจคุณไหม เขาไม่เข้าใจดิฉันค่ะ Ele entendeu-te? Ele não me conseguia entender. ทำไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้คะ Por que é que não eras pontual? ทำไมคุณหาทางไม่พบคะ Por que é que não conseguias achar o caminho? ทำไมคุณไม่เข้าใจเขาคะ Por que é que não o conseguias entender? ดิฉันมาตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถเมล์ Ele não conseguia chegar a horas porque não havia autocarro. ดิฉันหาทางไม่พบเพราะว่าไม่มีแผนที่เมือง Ele não conseguia encontrar o caminho porque não tinha um mapa da cidade. ดิฉันไม่เข้าใจเขาเพราะว่าดนตรีดังเกินไป Eu não o conseguia entender porque a música estava muito alta. ดิฉันต้องนั่งรถแท็กซี่ Eu tive que apanhar um táxi. ดิฉันต้องซื้อแผนที่เมือง Eu tive que comprar um mapa. ดิฉันต้องปิดวิทยุ Eu tive que desligar o rádio.